Я вже десь його бачив. Певне, на чемпіонаті другого ступеня. У ньому відчувається професіонал. Років 25, чистісінький, чудові м'язи, трохи бліда шкіра. Добрий день, пане Норею. Він мене знає, і я не наважуюсь спитати його прізвище. Він потискає мою рукавичку, в бланкі зашнуровує Люсьєну рукавички. А я тим часом ходжу залом. З погляду Люсьєна я зрозумів, що він хоче побоксувати з журналістом. Це була аж ніяк не злість, а радше бажання показати свій клас. Надія, що я принагідно згадаю його десь у репортажах. Ну, хлоп'ята, починаємо. Я боксую як середній аматор. Зовсім не боюсь ударів, але особливо ретельно захищаю серце, печінку, шлунок, досить, досить. Я без вагань починаю наступати на Люсьєна і майже негайно дістаю хук лівою просто в ніс, дуже прикрий удар. За ним другий, що відбувається. А ось що я думаю про інше. Ні, не про Лідію, не про щось пов'язане із Тополевим островом. Де я бачив це обличчя, де я його бачив? А його погляд, з яким я зустрівся, мене непокоїть. Точніше, непокоїть те, що я не можу його визначити. Але це зовсім не причина для того, щоб тобі набили пику. Я роблю над собою зусилля і більше не дивлюсь в очі Люсьянові. Змушую себе дивитись на лінію його плече і думаю про те, що я роблю, хто я такий перед цим рухливим суперником, і бац, б'ю лівою ще раз чудово, бездоганна дисципліна думки, миттєва реакція. Проте Люсьян так легко не піддається. Техніка в нього не геніальна, навіть не надто вигадлива, але він користується із найменших моїх помилок боксує зі мною як учитель. Ну, ми таки на щось здатні, це приємно. Хтось сказав, що бокс спорт брутальний. Хто це сказав? Хто сказав? Звичайно, таке можливе, але зі свого боку я ніколи не відчував менше зненависті до людини, аніж до партнера в боксерських рукавичках. Завжди мене посідало щось на зразок тваринної радості майже таке саме братнє почуття, як у песика, який грається з іншим песиком. Можливо, для того, щоб стати чемпіоном, треба бути трохи злішим. Коли я бачу бліде обличчя Сердана, обличчя майже перекошене. Стоп! Стоп! гукає Рафа. Перепочиньте. Перепочинок. Другий раунд. Знову припочинок. Третій раунд. Суперник трохи переважає, але я не розклеївся. Із зауважень Рафи я зрозумів, що він задоволений. Стоп, стоп, все скінчилось. Ну, зовсім непогано, непогано, хвалить Рафа. Я з вами ще попрацюю. Ви, хвацько, захищаєтесь, пане Норею, каже Люсьєн. Волосся у нього трохи скуйовджене, шкіра почервоніла. Я милуюсь його м'язами. А що я облишив пригадувати його прізвище, то воно саме собою зринає у моїй спочилій пам'яті. Сюрло. Дивно дивно. Вчора, коли комісар критейської поліції мені його назвав, воно мені нічого не нагадало. Тільки тепер я пригадую, що вже чув його. Ви часом не родич того сюрло із критея? Жозефа Сюрло, то мій брат. Тепер я розумію, чому мене непокоїв його погляд. Люсьєн Сюрло знизує плечима зубами розв'язуючи шнурки рукавичок. Він Бовдур, додає Люсьєн. Ти ба. Ви з ним не ладнаєте? Але Рафа вже підштовхує мене до роздягальні. Ідіть щось накиньте на плечі, хай йому грець, не тягніть хоч майку.